աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի այնակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղնեցան տարբեր տարածաշրջաններում եւ բնական է նաեւ մեր մոտ։ Խոսելով վերջի զարգացումների մասին, առանձնակի կարևորություն ունի այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Ադրբեջանում, բնական է։ Եվ այսպես Ադրբեջանի մի շարք կրոնական փոքրամասնություններ դիմել են Արցախին իրենց ասելով իրենց Ղարաբաղի հայ բնակչության ազգաբնակչությանը կոչ անելով նորից միանալ Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանը դա մի երկիր է, որտեղ օրինակելի մոդել է տարբեր ժողովրդերի եւ կրոների ներկայացուցիչների միմյանց նկատմամբ հարգանքի, ապրելու եւ այլը, այսպես մի իդեալական երկիր է իրենց ասելով։ Սրա մասին խոսել է կարևոր մի պաշտոնյա, որը զբաղվում է հենց կրոնական խնդիրներով, որի անունը Սիավուշ Գեյդարով է, Ղոբա քաղաքում տեղնեցած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նա նաեւ հայտնել է, որ Ադրբեջանում համ հանդուրժողականությունը, բազմամշակութային փոխարգանքը եւ այլը օրինակելի են աշխարհի համար։ Եվ պետք է հայերը նորից շանսը բաց չթողնեն եւ վերադառնան մայր Ադրբեջան։ Իհարկե շնորհակալություն նման առաջարկի համար, ինչը բնական է մեզ համար հանունթունելի, բայց երբ որ խոսում են, որ Ադրբեջանը օրինակելի է, այդ դեպքում որտեղ է հիմա Սաֆարովը, հերոսը, որտեղ են այն մարդիկ, ովքեր ասում են պետք է մորթենք հայերին եւ արյամբ թաթախենք քյաբաբները Նովրուզի ժամանակ, որտեղ են բազմաթիվ այլ նույնիսկ մարդ կոչվելու իրավունք ունեցող օբյեկտներ, որոնք ամեն պատե եւ ոչ պատե արիթով սպառնում են Արցախին, սպանում են մեր քաղաքացիներին։ Հասկանում եք, եւ այս ամենի ներքո վերջերս Ադրբեջանի պետական հերոստանգերությունը կազմակերպել է մարդկանց հարցում, պարզապես Բաքվի փողոցներում, որտեղ գրեթե բոլորը հայտարարել են, որ հայերը իրենց ճշնամիներն են եւ պետք է ոչնչացնել ճշնամուն։ Այսպիսի խնդիրներ կան։ Ավելին, երկու падգամավոր Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի խորհրդարանի Ջեյհուն եւ Ագիլ Մաբեդովները հայտարարել են, որ հայերին եւս մեկ հնարավորություն է տրվել Ղարաբաղի հայերին վերադառնալու մայր Ադրբեջան, բայց եթե իրենք չեն համաձայնվում, նրանք ունեն միայն երկու տարբերակ՝ կամ իսկապես համաձայնվել եւ վերադառնալ Ադրբեջան, կամ լքել։ Այսինքն սա ոչ այլ ինչ է, քան պետական մակարդակով բռնատեղահանումների ցեղասպան քաղաքականության իրականացում։ Եվ ինչ, որտեղ է քաղաքակիրթ աշխարհը, որտեղ են համապատասխան կառույցները, որոնք պետք է անմիջապես գոնե այդ մարդկանց քրեական հետապնդման ենթարկեն, եթե ոչ Ադրբեջանի պետության դեմ տարբեր վարույթներ սկսեն։ Եվ տեսեք այս իրավիճակում քանի-քանի քաղաքակիրթ երկիր որոնց համար ժողովրդավարությունը դա գերագույն արժեք եւ պետականաշինության եւ արտաքին քաղաքականության շնորհավորում են Ալիևին Նովրուզի տոնով երբ որ մի տականք իրեն դրած էկոակտիվիստի տեղ բացեբաց հայտարարում է որ պետք է հայերի արյունն ինչպես նշվեց օգտագործենք ադրբեջանական քեբաբում վիզները կտրենք եւ արյունով թաթախենք քեբաբը նովրուզի քեբաբը Իսկ ով է կանգնած այդ մարդկանց հետևին, իհարկե Ադրբեջանի պետությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք այսպիսի իրավիճակ։ Խնդիրը նա մեջ չէ, որ մենք պետք է դժգոհենք, ինչ որ երկրների հետ վատ տարածնենք հարաբերությունները, ոչ։ Խնդիրն այն է, որ պետք է ճիշտ պատկերացնենք իրական իրավիճակը։ Եվ աշխատենք ավելի ճիշտ ձևով, ավելի իրատեսական մեր բարեկամների հետ տարբեր երկրներում բարի կամքի մարդկանց հետ, որպիսի կարողանանք մեր շահերը ավելի էֆեկտիվ պաշտպանենք։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանի արգոսնախարը այցելել է Թել Ավիվ եւ այնտեղ բացվել է Ադրբեջանի դեսպանատունը։ Հետաքրքիր բան է եւ երկու երկրները շարունակելու են խորացնել փոխգործակցությունը, իհարկե սա չի կարող չանհանգստացնել օրինակ Իրանին, որովհետև մասնավորապես Թեհրանը միշտ էլ իր դժգոհությունն է հայտնել եւ նույնիսկ իր մտահոգությունն է հայտնել նման հարաբերություններով։ Դե տեսնենք ինչպես է այս ամենը զարգանում։ Իսկ վերջի մի քանի օրերին Իրանը շարունակել է ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը, այսպես Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է Կաթար պետության փոխարտգործնախարարի հետ այցել է Թեհրան եւ քննարկել են տարբեր հարցեր երկու երկրների փոխգործակցության։ Մենք տեսնում ենք, որ Թեհրանը ամեն ինչ անում է, որ նույնիսկ իր, եթե չասենք թշնամի կամ հակարակորդ գոնե մրցակից երկրների հետ հարաբերությունները լավացնի։ Կարծես թե ստացվում է։ Իսկ Չինաստանը վերջի մի քանի օրերին նույնպես շատ կարևոր քայլեր է ձեռնարկել Մերձոր Արևելքում։ Այսպես Սաուդյան Արաբիայի ամենախոշոր նավթային ընկերությունը Արամկոն Չինաստանի հետ ստորագրել է պայմանագիր Չինաստանում նավթամշակման գործարան հիմնելու վերաբերյալ։ 1-2 տարում այդ գործարանը կաշխատի։ Ընդհանուր ծավալը ներդրումների ավելի քան 12.2 միլիարդ դոլար է։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ, վերջի երկու օրերի հիմնական կարևոր աշխարհակական զարգացումները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Աստված պահապան մեր երկրին, մնացեք բարով։ Կհանդիպենք։